Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Da li me neko čuje Allah vas nagradio? Samo mi šaritite ovdje. Evo suhbet, suhbet, čuješ me inša Allah i barak Allah, jel da? Alhamdulillah. Dobro. Evo čim se suhbet javlja, znači smatram da mi svi ostali čuju oko Allah da inša Allah. Ako nemate protiv, počet ćemo binillahi ta'ala sa večerašnjim izlaganjem. طيب الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث ورحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلو العقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد <coughs> Draga braćo i poštovane sestre, znači vidimo ovdje ovaj broj prisutnih i inša Allahu ponavljam se nadam se da me čujete inša Allah, jel tako? Znači dobro bi bilo ako se još neko osim brata Suhbeta javi ovdje da znamo da da znamo da idemo u eter, je jel da? Taj Allah vas nagradio hajera. Dobro. Ja sam vas za večeras pripremio jednu temu za koju smatram da je u sklopu onoga o čemu smo govorili. Znači u sklopu e, metodologije edukacije ahlu suna o džema'a. da? To jest kako se sljedbenici sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili kako sljedbenici poslanika sallallahu alaihi wa sallam trebaju biti biti educirani, to jest vaspitani u okrilju knjige uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala i sunneta poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam večeras ću malo govoriti o onom fenomenu vjerske fetve, je tako? Ili kao što sam je ja nazvao hitna fetva. Šta je to hitna fetva, inša Allah, pojasnit ću vam. Manje više svima vam je otprilike poznato, bidni lahi teala, onima koji nije poznato, kojima nije poznato, bit će inša Allah, dobra informacija onima kojima je poznato bit će dodatna korist ako Allah da inša Allahu ta znači koliko smo samo puta čuli onaj termin fetva to je šerijatska odluka ili kako je stručno nazivaju decizija a da se možda nikada nismo ozbiljnije upitali šta tu uopšte znači šta je uopšte fetva jel da? uvijek se kao po nekom pravilu fetva namjetne kada se nađemo u nekoj situaciji koja od nas muslimana iziskuje dakle hitan odgovor ili se od nekoga potraži fikski stav po određenom pitanju koje se u trenutku nalazi u žiži interesa muslimana. I to i jeste u stvari vrijeme fetve, je li tako? kao što je to bilo u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam kada bi neki problem mučio shabe radi Allahu ta'ala anhum u ardahum oni bi došli poslaniku sallallahu alaihi wasallam i upitali bi ga o toj problematici jel da, o toj problematici pa bi im on alaihi salatu wasallam odgovorio jel da ponekad bi to bilo jes elunak znači oni te pitaju A poneki put gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže jeste ftunek. Znači oni iziskuju od tebe odgovor. Što bi mi rekli šta? Fetvu. Znači fetvu. Zbog problema koji su ih tištili, zbog problema koji su bili dio njihove zajednice. Želeli su da to podrede objavi uzvišenoga gospodara Allaha Subhanahu wa ta'ala. Zato vidimo kako se potreba za fetvama danas posebno je da znači kako se vidimo kako se ta potreba za fetvama povećava posebno kada se neka dotična muslimanska zemlja nađe pod direktnim vojnim udarima krstaško-judeističke koalicije ili kada se po potrebi sekularističkog režima počinju oglašavati u navodnicima učenjaci koji će potvrditi u navodnicima zabludu islama a potvrdit će ispravnost kufra i grijeha. Znači, ja ću se tu koncentrirati, Allah vas nagradio, znači neću govoriti o fetvama koje se direktno tiču individue, znači ili pojedinca pona osob, već ćemo govoriti o fetvama e, koje svakodnevno danas slušamo, zahvaljujući ovom tehnološkom napredku i progresu, gdje je cijela planeta Zemlja postala poput jednog malog sela, jel tako? Gdje skoro svako, u svakome sve i svašta zna. Dakle, u tom haotičnom stanju oglašavaju se državni službenici u vjerskim odorama koji islam prikazuju kao vjeru tolerancije, umjerenosti i potpune otvorenosti prema svemu i svačemu u što ulazi moguća promjena šerijaskih pravila i hukmova – Znači, taj moment živimo. I o tome želim da raspravljamo, jel da? To su situacije, znači, kada će Islam kod nevjernika i munafika dobiti sliku o tome kako je ova vjera zaslužila da se o njoj govori ironično i s podsmjehom, jer je odveć izopačena i neizdrživa i suvišno je braniti Islam jer je nemoguće odbraniti takvu vjeru. Znači, dakle, kažem, to je zasluga u navodnicima plus pozitivno raspoloženih državnih učenjaka koji cijelu težinu neuspjeha umetu, umeta stavljaju na leđe iskrenih islamskih praktičara koji kao da su krivi za sve nevolje u svijetu. I to je ono sa čime se čak i poslanik sallallahu alaihi wasallam svakodnevno suočavao, jel da, kada su ga okrivljavali za propadanje njihove džahilijetske zajednice dakle nisu krstaši i židovi krivi zbog totalnog uništenja Afganistana, Čečenije, Iraka, Sirije i Palestine, je tako? Nisu krivi za milione ubijenih muslimana, nisu krivi za milione jetima i silovanih žena, nisu krivi zbog nepostojanja osnovnih uslova za opstanak jedne suverene države poput Afganistana, jel da kojeg su napali i uništili, naprotiv, krivi su samo oni koji su odlučili pružiti otpor globalnom ratu protiv islama, to jest, jel da, muđahidima. Ili svim onim ljudima koji osjećaju svoju odgovornost pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Jel da, da odbrane u vjeru. Zašto je to tako? U čije se ime i u korist koga se izdaju tako poražavajuće fetve? Koja je to cirkuzijada u pitanju kada se primjer radi možda ste čuli, možda niste. Znači, u Maroku se dozvoljava da otkrivena žena, kažem otkrivena žena, drži istanska predavanja na nacionalnoj televiziji i njoj je sve dozvoljeno, jedino joj se ne dopusta održati džumansku hudbu. Bivši rejs također, bivši rejs Misra, to jest Egipta, Mahmud Zahzuk, javno je govorio, kako se sprema krenuti putem kuca, ali će prije toga potražiti redovno i po protokolu potražit će prije toga vizu u izraelskoj ambasadi u Kairu. Znači on je na taj način rasrdio narod, uvrijedio muslimane, a da ne govorimo o, o stavu šerijeta prema toj njegovoj odluci, koja je svakako rezultat i badeta sekularističkih palača i tamošnjih institucija, jel da? Kako je moguće da niko od učenjaka islama ne primjećuje kako je u modi da svaki džemat, na veliku žalost, pona osob zagovara istinu koja kulminira time što se kod ljudi stvara utisak da svaka skupina ljudi koja se poziva na islam u stvari zagovara posebnu vjeru daleko od od izvora Kur'ana i Sunneta. I ne samo to. Neki od njih uzimaju od Islama samo ono što im odgovara i to u okrilju modernih tokova u društvu i ukoliko se nešto ne slaže sa njiho, nje, njihovim viđenjem problema, jel da? Onda će takvi jednostavno odbaciti taj dio Islama kao nepodoban i štetan jer je Islam u navodnicima vjera razuma i logike kako to oni tvrde, jel da? Znači to je itekako u navodnicima pozitivna politika koju svaka država svakako podržava i pomaže. To se dešava u cijelom svijetu gdje ima muslimana. Znači nijedan režim u arapskom svijetu ne dozvoljava da mu se iko približi, a kamo li kritikuje, a da mu ne odleti glava. To, se ni, to su oni isti režimi koji podržavaju uh, E, one takozvane islamske džemate i pojedince koji rade znači rade na urušavanju originalne islamske dogme u zajednici to jest u umetu islama primjera radi sufije su spremni da se uvijek late oružja i bez nikakvog razmiženja spremni su ubiti onoga koji se približi njihovim turbetima Spremni su čak napasti i mežide i spaliti Kur'an kao što se dešavalo na sjeveru Afrike. Znači spalit će i mežide Kur'an onima koji po njihovom mišljenju predstavljaju opasnost po, njihovo bogo, po njihove bogomolje, to je turbeta, jel da? Murđijske selefije i ovi medhalije kojih ima mašala sada koliko ti god duša želi posebno tamo u Misru, u Kairu, jel da, dok ubijaju one jadnike muslimane, ovi su stali u Sisija i podržavaju njegovu politiku, znači te murđinske selefije i medhalije, u njihovom ideološkom centralizmu, tvrde kako se svako pitanje mora riješiti putem volijul emra, makar se to suprostavio šerijetu. Spremni su da radi toga muslimane bez ikakvih problema proglase nevjernicima i da im ohalale krvi i metak. Također džemat u Teblir govore kako treba pozivati u islam ljude koji klanjaju mežidima i zabranjuju miješanje u politički život muslimana. Znači nismo vidjeli među ovi džemat u Teblir da su išli po ulicama, da su išli e, znači u sredinama tamo kod e, kafira i tako dalje ili ulazili e, po tim nekim karakterističnim mjestima da zovu ljude u islam, već dolaze u mežidima i tamo pozivaju u islam ljude koji vjeruju Allaha i klanjaju na vas. Hizbu Tahrir također se ponašaju kao da je još uvijek mekansko doba te se ne pojavljuju u javnost i rade tajno dok se ne stvore uslovi za hilafet, a kada će se to desiti u njihovim glavama, jedino Allah zna. Ihvanul Muslimun dozvoljavaju čak i zabranjeno sve dok se to ne kosi sa interesima njihovog žemata, je tako? Tako su se ponašali njihovi ministri i njihovi mislioci u vrijeme prije nego su se protiv njih digli nevjernički psi čiju je ide, ideju otjelotvorio načelnik egipatskog generalštaba Abdul Fetah Sisi koji, za vašu informaciju, evo to sam čuo jutros, koji se sprema za sljedeće predsjedničke izbore u Egiptu, gdje će sigurno, kako kažu objektivne analize, postati novi predsjednik ove muslimanske zemlje i oni će uvijek jel da i uporno ponavljati kako se u Egiptu nije desio nije desio vojni udar protiv muslimana te zemlje, jel tako? S druge pak strane, sadašnji egipatski muftija Ali Džumu'a dozvoljava muslimanima da izaberu vjeru koja im odgovara sve dok su lojalni domovini i nacije. To što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao men beddele dine u faktulu ko napusti vjeru ubijte ga znači to za Alije Džumu'a nema veze sa današnjim modernim društvom je tako? to što se Ebu Bekar radi Allahu Anhu borio protiv murteda koji su odbili dati zekat to je samo ičtihad i greška Ebu Bekra i ništa više je tako kako oni smatraju s druge pak strane Ahmed Tajib znači to je novi šejh eh, El Ezhera on je nedavno potvrdio vjerodostojnost šijijskog mezheba itna ašerije riječima, to jest kada je rekao da razilaženje između sunnita i šijita je samo u nekim ograncima, a ne u osnovama vjere, e, e, a ne u osnovama vjere bez koje vjera i ne može postojati. To što šijiti govore o našoj majici Ajši radijallahu anha da je bludnica u Elijadu Billah, to što govore da je Kur'an nekompletan, to što obožavaju mrtvaci i upućuju im dove, to što Fatimu radijallahu anha i poslanikovu porodicu, smatraju boljima od svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika, neka ih nema to veze, jer šejh El Ezhera, to je glasnogovornih egipatskih sekularista, misli da to nije nikakav vjerski problem. Zašto to rade? Koji to vjeru onu, oni poručuju muslimanima? Zašto tako odvratno i otvoreno ponižavaju islam i muslimane? Ko se okoristi u njihovim fetvama? Kada bi ove fetve govorili običnim ljudima koji su svjesni toga što, što im krstaši i židovi svakodnevno rade, ti bi ljudi pukli od smijeha i ne bi povjerovali da je tako nešto izašto iz ustiju učenog čovjeka, a kamoli predvodni krijeski poznate institucije poput Al Azhara. Oni tim svojim fetvama nisu zadovoljili potrebe zapada, niti su uzrokovali kakav dodatni neki hajr sekularističkim režimima. S takvim fetvama oni ne pomažu islam, ne pomažu poslanika alihi salatu selam, osim što te njihove fetve pomažu onima koji su inače duhovno već toliko srozani da se to uopšte i ne treba spominjati. Znači govorimo o onom tipu e, srozanih u navodnicima muslimana koji ne vide, volijadu bilja, jel da nikakvu pozitivnu budućnost islamu, jel da i ne vide nikakvu e, pozitivnu e, budućnost umetu islama međutim kažemo takvi su uvijek spremni na hitne fetve govorimo znači o ovim njihovim jel da učenjacima koji su spremni na hitne fetve kada će se iznenada i ni kuda oglasiti i sve u cilju zbunjivanja muslimana i dovođenja, dovođenja ljudi u opštu i kolektivnu zabludu. To i jeste cilj. Znači, to je cilj tih e, hitnih fetvi. Allah vas nagradio hajrom. Ako stvari tako stoje, onda se postavlja pitanje. Kako će umet imati povjerenje u te ljude od znanja? Znači, ja ne govorim o svim učenjacima, govorim samo o toj karakterističnoj grupi u navodnicima učenjaka, jel da? To će biti dakle širom otvorena kapija zablude i lutanja ukoliko se takvim ljudima slijepo vjeruje i to u ime islama i da im se povjerenje da oni ljudima govori u ime islama jel da? znači svi se sjećamo fetve s kojom se dozvoljava američkim muslimanima uzimanje učešća u specijalnim jedinicama marinaca protiv muslimana u Iraku i Afganistanu. Znači, to je definitivno obična budalaština i idiotizam ta je fetva u to vrijeme bila i mislim da znate ko je tu fetvu izdao, jel da? Ne želim da spominjem imena i prezimena, ali svima je to poznato. Ako neko želi da ime i prezime, reći ću, nije problem nikakav. Znači, nigdje u historiji ne postoji kako su jedinice kršana, židova ili međusija uzeli učešće unutar muslimanske vojske koje je krenula u pozitivno osvajanje nekog područja. Naprotiv, ako se tako nešto i desilo, onda su takvog vojnika te nevjerniške vojske proglasile za najdrskog dezertera i ukoliko bi ga se dočepali, sigurno bi ga ili obesili ili zaklali. Znači, to je historijsko svjedočanstvo. Zamislite samo da se neki palestinac musliman priključi židovskoj okupacijonoj vojsci ili njihoj policiji. A zna se da oni ubijaju muslimane Palestine, jel da? Mada kako šiiti ubijaju muslimane po Iraku i Siriji, to ni židovi nisu učinili. La haule ola kuvete ila vila. Jel da? Znači i, na postavljeno pitanje o prisustvu palestinaca muslimana u židovskoj vojsci ili policiji, jel da? Neko će sigurno odgovoriti brzo i jednostavno time što će e, takve muslimane, u navodnicima muslimane, sigurno proglasiti kjafirima, jer pomažu nevjerničkoj državi u genocidu protiv muslimana, je tako? Međutim, hajde da to pogledamo sa malo drugačijeg ugla. Znači, ovo ćemo sada posmatrati onako kako nam sekularisti to serviraju i kako nam ovi moderni učenjaci to žele prikazati. je Jel da? Da pretpostavimo, da su židovi i sekularistička vlada Palestine postigli mirovni sporazum i uspjeli su postići sporazum o federaciji između dvije države, znači između Izraela i Palestine. Federacija će imati jednu vojsku, jer je to potreba političke koristi dvije nacije, jel da? Međutim, znači ovo sve pretpostavka, hipoteza. Međutim, šta će se desiti? da ponovo pretpostavimo ukoliko sadašnji sirijski pobunjenici i muđahidi uspiju oboriti alevijsku vladu Sirije uspiju formirati svoju državu koja će jednog dana usloviti židovsku državu i tražiti da im se vrati Golanska visoravan. Znači, ne kažem da će ovi početi neki džihad u ime Allaha protiv Izrela i tako dalje. Ne, nego samo da jevreji, to je židovi, vrate golansku, okupiranu golansku visoravan Sirije. Okupirali su je 67. godine, jel da? Iako ovi to odbiju i zaprijete ratom protiv muslimana Sirije, kakva će onda biti fetva po pitanju vojnika muslimana u redovima te židovske vojske? Eto, neka odgovor. Kada je Izrael okupirao zapadnu obalu, kada su u izbjegliškom kampu Dženin, židovi ubili 500 muslimana u jednom danu. Kada su napali stari grad Nabulsa, kada su poveli rat protiv muslimana Palestine, sada 2008. i 2009. Jel da? da li je u redovima židovske vojne mašinerije i obaveštane službe bilo Arapa muslimana? Da, bilo ih je. Za vas koji ne znate, bilo je. Znači ima, njih nazivaju izraelskim Arapima. Jel da? Ja sam takve Arape vidio kad sam ono prije 23-4 godina bio na studijama u Jordanu, jel da? Da li je to neko osudio? Da. Neki će reći da su ih osudili i proglasili su ih otpadnicima od islama i td. i td. Međutim, da li se to zaista tako dogodilo? Nije. Nije. Zašto? Pa niko se nije pozabavio tom skupinom ljudi, znači o tim, e, sa tim izraelskim arapima. Niko nije niti u novinama, niti na televiziji otvoreno govorio jel da o tim izdajnicima niti ih je javno osudio niko od državnih učenjaka ništa o toj skupini ljudi nije progovorio ali zato svi govore protiv muđahida i osuđuju ih kako oni zovu nasilje i prolivanje krvi kako oni koriste naivnost mladih ljudi i osuđuju ih na smrt zbog svojih ciljeva i namjeri gluposti. Međutim, šta će državni učenjaci reći na sudnjem danu? Kada budu upitani o fetvi, ukoliko se tako nešto dogodi u budućnosti, znači, ja sad pretpostavljam, jel da? Ako se dvije muslimanske zemlje sukobe i počne rat na osnovi ne islama, nego počne rat na osnovi rodoljublja, teritorije i ekonomskog interesa, šta će ti ljudi na sudnjem danu reći kada se proliju rijeke muslimanske krvi zbog interesa domovine, a potpuno se zapostavi na ređenje uzvišenog Allaha, kako su muslimani braća bez obzira na naciju ili zemlju porijekla. Znači, mi ovdje sada postavljamo pitanje. Šta mislite? Znači, postavljamo pitanje. Ništa drugo. Šta vi mislite? Vi ovdje prisutni, jel da? I ja ovdje sa vama. A kamo li ovi drugi? Ukoliko se učenjaci islama sastanu i progovore na temu mogućeg mira sa Izraelom, I šta će biti ukoliko neki od tih učenjaka odobre, a neki ne odobre mir sa Izraelom? I oni koji ne odobre mir, znači oni imaju potpuno pravo, zašto? Jer je palestinska zemlja od uvijek, e, e, Palestina je islamska zemlja od uvijek, i to je božanska sudbina ummeta, je tako? To je mjesto sa kojeg je poslanik sallallahu alaihi wasallam otišao u e, e, božanske e, sfere mirađa, jel tako? Jel da? To je zemlja e, mahšara i to je zemlja u kojoj će se Isa alaihi wasallam sukobiti, jel da, sa deđalom. To je zemlja gdje će se dogoditi onaj e, onaj e, događaj Melhame, ono što oni nazivaju Armagedon i tako dalje i tako dalje. Međutim, šta ćemo sada sa onima koji su poslušali u Lemu, koja ne prihvata mirovno rješenje i formiraju svoje vojne jedinice i počnu džihad protiv Izraela? Znači, ovo je pretpostavka u budućnosti ako se tako nešto desi. Hoće li ih oni drugi učenjaci koji su htjeli mir sa Izraelom, hoće li ih tada proglasiti Haridžijama? Hoće li rješenje biti u tome da se potraži stav Mekanskog emira, koji će sa muđahidima raditi šta mu je god volja. Kad kažem mekanski emir, braćo, to je bila tradicija da muslimani uvijek, kada nisu mogli naći rješenje, o, o, obrate se mekanskom emiru, jel da? Zbog svetosti tog mjesta i tako dalje i tako dalje. Znači, da li je rješenje da se to pitanje riješi putem narodnog referenduma, pa da narod odluči o tome? Da li su ti ljudi Haridžije ili nisu koji nisu prihvatili mirovni sporazum sa e, Izraelom? zbog stava nekih učenjaka koji zagovaraju mir? Da li će takav džihad biti haram ili halal? Koji je hukam muslimana u vojsci palestinsko-židovske koalicije? Zašto postavljamo ovo pitanje? Znači, postavljamo ovo pitanje jer se u stvari to danas i dešava u Somaliji, Iraku i Afganistanu, ali u malo drugačoj formi. Državni učenjaci se navodno razilaze po pitanju ovih zemalja, ali ne iz šerijatskih pobuda, već samo zbog političko-stranačko-domovinskog interesa, ništa više. Zašto bi neki hukom važio u ovim zemljama, a ne bi važio za zemlju e, okupirane Palestine? Znači, dok ti isti u navodnicima učenjaci traže opravdanja u navodnicima muslimanskim vojnicima u redovima okupacijonih snaga, dotle muslimane, koji se bore za očuvanje islama, života i metka nazivaju Haridžijama i zabludjeli mladićima. A njihove učenjake trpaju po svojim zatvorima. Da stvar bude gora, oni tu nestaju, već idu u krajnost i neđahide u svijetu gdje god okrivljavaju kao špijune šijitske vlade. Poput e, onoga što se momentalno dešava u Iraku. Jel da? Gdje u navodnicima jedan dio tamošnjih sunnita jel da muslimane proglašavaju šiitskim špijunima i proglašavaju njihov džihad protiv muslimana Enbara i Remadija jel da što se upravo dešava tamo jel da sve to osuđuju i kažu da je to neki radikalizam i tako dalje i tako dalje jel da a oni koji vode rat protiv muslimana u Remadiju i Enbaru momentalno, to su ona ista sunnitska plemena koja su u koaliciji sa Rafidijama i sa Nuri, Nurijom El Malikijem, jel da, šijitskim e, gadom koji namjerno vodi rat do istrebljenja protiv muslimana u Enbaru, tvrdeći da su to u stvari pripadnici terorističke jedinice Al-Qaide. Da, tamo možda ima pripadnika Al-Qaide, ali šta ćemo sa izjavama tamošnjih muslimana koji se oglašavaju na arapskim televizijskim stanicama i tvrde da rat en baru i Rema nije protiv Al-Qaide, to rat šiitske vlade protiv muslimana u područjima u kojima uopšte nema Al-Qaide to je stav bivše poslanice iračkog parlamenta koju ja evo već 3-4 puta danas gledam na televiziji sa eh, tom njenom izjavom. Jel da? Gdje su učenjaci Saudijske Arabije? Pa da se oglase po pitanju ubijanja njihove braće muslimana u tom dijelu Iraka. Jednostavno šute. Također šute zbog pomoći od 3 milijarde dolara koju je kralj te kraljevine dao libanskoj vojsci, u kojoj 70%, 70% oficira pripada šijijskoj sektaškoj zajednici i njima je to jasno. S druge pak strane, Katar navodno osuđuje šijijsku vladu u Iraku i vojnu huntu u Egiptu, a dobro znamo da je Katar strateški partner Amerike u regionu Arabskog zaljeva. U čemu je sada stvar? Pa stvari u tome da u navodnicima ti učenjaci – potpale vatru nesuglasica i razilaženja među muslimanima tih zemalja i da time, to jest na taj način žitelji tih država prihvate taj takozvani regionalni islam koji će ih polako ali sigurno odvojiti od unitarnog, znači onog svjetskog islama e, jel da koji okuplja muslimane bez obzira na boju, rasu i klasu. Jer gospodar kaže i nekreme kum indallahi kod Allaha je naj Časni i najbolji od vas onaj koji se zaista boje Allaha. Ono što nama u trenutku liči na suprotstavljanje stavove, suprotstavljene stavove između arapskih država, jel da? U stvari nije ništa drugo do dobro isplanirana masonska igra putem koje se želi ljudima ogaditi islam. Sve u cilju prikazati ovu vjeru kao ideologiju oprečnosti i kontradikcije, te se muslimani zato tuku i ubijaju među sobom, jer se ne mogu naći u, snaći u njihovoj vjeri, zato što im vjera stvara konfuziju i zbudjenost u glavama. Znači, strašno i veoma prepredeno, jel da? Užasan plan. Ko da je autoritet tim u navodnicima, učenjacima, da tako odvajaju muslimane jedni od drugih? nije u pitanju strah od Amerike i njihove atomske bombe koje su obećali kad baciti na Meku. Koje opravdanje tih u navodnicima učenjaka kada otpor muslimana nazivaju terorizmom i tekfirizmom? Zašto arapske ultra bogate kraljevine navodno pomažu sirijskim pobunjenicima protiv šiita u Siriji, dok s druge strane pomažu egipatsku vladu i njenu vojsku, čije čelništvo javno i otvoreno govori kako je vrijeme islamske vladavine odavno završilo i kako sada vlada sekularizam, jer narod navodno tako želi. Znači, u pitanju nije nikakav strah od, neka, od nečega, jel da? Već je jednostavno u pitanju samo lična i stranačka finansijska korist tih u navodnicima učenjaka i to je to, ništa više vallahi. Šta je interesantno u svemu ovom? Interesantno je to što primjera radi. Kjafiri znaju jel da, da odmjere vrijednost muslimana dok je sami ovi nazovi muslimani jel da ponižavaju i omalovažavaju vrijednost pripadnika umeta. Bivša ministrica, primjera radi, znači bivša ministrica vanjskih poslova Amerike, jel da, Kondoliza Rice, u vrijeme vladavine Đorđa Buša. Ova je žena javno u svojim izjavama govorila o Ebu Musa Abu Ezerkaviju samo u superlativu. Jel da? On je u Iraku bio najveći američki neprijatelj. Američka vlada je za informaciju o Zerkaviju nudila 5 miliona dolara. Znači, samo informaciju da znaju gdje je, jel da? A glava mu je vredila nekde oko 20 miliona dolara. Kondoliza Rajz je govorila kako je u pitanju genijalni lider. Znači, slušajte me dobro. Rekla je kako je u pitanju genijalni lider koji ima karizmu ratnog lidera i nadarenog duhovnog lidera kojim je zadao veoma velike glavobolje. To je ni manje ni više priznanje američke ministrice vanjskih poslova. Međutim, ko je bio stav državnih učenjaka u arapskom svijetu, a posebno u navodnicima učenjaka iz Saudijske Arabije? Eto, oni su zrkavije nazivali imenima poput blesavi mladić, neiživljeni luđak <laughs> i to mestično. Kada je sultan Mehmed Fatih u svojoj 25. godini osvojio Konstantinopolis, to je današnji Istanbul, on je samim tim postao najomraženija ličnost u Evropi sve do njegove 80. godine kada je preselio na Ahiret. Dan smrti sultana Mehmeda Fatiha Rahimahullah u Evropi je proglašen za najveći praznik u tadašnjoj historiji Muslimani su tako bilo prije 700 godina. A kako je danas? Danas kada muslimani izgube nekog velikana, krstaši i židovi se svakako graduju, ali bogami i državni, u navodnicima učenjaci i njihovi džemati, se tome raduju još više. Da Allah sačuva. Nije onda čudno kada se u arapskom svijetu danas potežu rasprave putem kojih se traži ohalaliti ono što je haram. Znači, traži se od učenjaka da dozvole ono što je zabranjeno. Od unavodnicima učenjaka, jel da? Znači, to je trend državnih aparata kojim se učenjaci, dakle, takvi učenjaci, ne mogu odupreti. Osim onih koji su žrtvovali svoju slobodu i integritet, pa su zarad islama u zatvorima tamošnjih taguta. Tako se u zadnjih godinu dana u zemljama arapskog zaljeva pojavljuju fetve o tome kako je muzika dozvoljena. Primjer radi, to je rekao popularni učač Kur'ana, šejh Adil Al-Kelbani. Znači čovjek koji preljepo, fenomenalno e, čita Kur'an, jel da? Dozvolio je sebi da govori po velikim šerijaskim pitanjima. I ohalalio je muziku. To se desilo nedavno. Nekoliko dana, nakon što je izašao sa svojim stavom i tako dalje, o tome kako je muzika dozvoljena, oglasio se iza njega i ukorio ga je šejh El Fauzan. Jel da? I navodno se šejh Adil El Kilbani pokajao. Gledao sam taj snimak gdje se povukao te svoje fetve, jel da? Međutim, evo pre neki dan ponovo vidimo na televiziji ovog istog šejha Adil El Kilbanija, jel da, kako izjavljuje da je vatreni navijač jednog popularnog saudijskog futbolskog kluba. Eto, opet ćemo imati lijepo mišljenje i reći ćemo da je to rekao radi mudrosti u davi. Jel da? Što ipak ne doliči, ne doliči čovjeku njegovog kalibra. Sada se posta, pojavljuju fetve, jel da? Koje dozvoljavaju arapski narodni ples, jer je to navodno šerijatski dozvoljena tradicija, kako oni to zamišljaju i govore dozvoljava se tamošnjim novinarima i kritičarima da pod plaštom slobode i nezavisnosti medija prijeđaju ličnost poslanika sallallahu alaihi wasallam, a da ne budu sankcionisani zbog toga. Tamo se sada vode rasprave i javne diskusije o tome kako Evropa i Amerika imaju pravo imaju pravo muslimankama zabraniti nikab jer je to u suprotnosti sa tolerancijom tamošnjih kršćana. kraljevina ili kraljevine arapskog poluostrva danas zabranjuju dove protiv Amerike, i Izraela u Međidima i sa Minbera na dan džume. Šerijatski stavovi otpadništvu Murteda se više ne uzimaju u obzir u tim zemljama. Zašto je to tako? To je sve rezultat hitne fetve i zamagljenog govora u navodnicima učenjaka umet je u veoma teškom stanju, umet ima veliku potrebu, možda veću nego ikad, da učenjaci budu iskreni sa umetom i da njihov govor bude jasan, bez imalo magle i dima i to je obaveza učenjaka u Allahovoj knjizi. I gospodaru Zuhanu Teala hvala što ipak među učenjacima Islama ima zaista pravih učenjaka koji ovaj vađib vjere sprovode u praksu. Evo, dragi i poštovani moji, to je ono što sam vam htio reći večeras. Osjetio sam potrebu, inša Allahu Teala, jer sam ovih dana bio pod utiskom svega ovoga što se dešava, jel da? I pratio sam vijesti s ove ili one strane svijeta, a i način na koji se perfidno vodi rat protiv e, akide, protiv akide islama i svi ti načini na koji se oni trude da ljudima islam učine odvratnim i odbojnim. Allaha molim inša Allahu ta'ala da nas učvrsti Jazakallah herehi da nas učvrsti i učini od njegovih iskrenih robova i da ispunimo emanet manet koji smo dali gospodaru Subhanu wa ta'ala još 50.000 godina prije nego li je stvorio Adema alihi selama. Gospodara molim da pomogne muđahide u svijetu, da ih učvrsti, da ne onemogući njihove neprijatelje, da im olakša njihove ciljeve i da im podari pobedu od sebe. Da muslimankama, djeci, našoj i našim starima olakša, inša Allahu ta'ala, i omogući im da u ovim hladnim zimskim danima i noćima da se inša Allahu Teala ugriju, da nađu negdje svoj mir i zaštitu uzvišenoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i da budu mogućnosti nastaviti svoj život bez ikakvih trauma i stresova zbog onoga što im rade Allahovi neprijatelji Allah'ı da Bog da do zadnjeg ubio wa subhanaka Allahumma bihamdike ešhedu an la ilaha ila anta estakfiruke wa atubu ilejke eto inşallah Allahu ta'ala Allah vas nagradio čujemo se čujemo se bidnillahi ta'ala iduće iduće sedmice Selamullahi alaikum wa rahmetuhu ve barakatuhu